эзэн танар тамт байх болтугай. Юханы бичсний дагуу Сэмитэний ариун талаас уншуншлаа. Үнэнээр үнэнээр би танарт хэллий. Хоныны хашаанд үүдээр нь оройлгүй өөр газраар давж ордог хүн бол хүлгайж дээрэмч мөн 하링우 띠린 어르떡크는 허닝스르킹 헌칭뭉 사이웃 테르훈트 우딕 네드프곳 허닝스렉 토니독 선스득 테르링 헌헌딕 니레이른 도따지 테드닉 가닥시 다골주 가른 테르 우링 히고 북딕 가르가드 두룬든 답득 허닝스렉 토니독 파니뜩 둘 토닉 답득 Тэ гадны хүний ерөө ерх тагахгүй. Харин түүний дөг танихгүй учраас түүнээс зүгтэн гэж айлдав. Есүсийн сургаалт зүйллээр тэдэнд яриагч түүний ярьсан нь юу байсныг тэд ойлгосонгүй. Тэгээд Есүс тайхан тэдэнд "Хүний нэр, хүний нэр би танд хэлье. Би бол хонины үүд. Надаас үрд ирэхсэд бүгд хулгайж дээрэмчд юм. Харин хонин сүрэг тэднийг сонсоогүй. Библ үүд мөн хэрэг хүн надаар орвол тэр аргадаах болно. Орц гарц тэжээлээ олно. Хулгайч зөвхөн хулгайлан альж шүтгээхээр ирдэг. Би тэднийг амтэ, палхсан амтэ бэргалхийн тулд ирсэн юм. It's me, ook. Zijn met gaan 오늘들은 예수 우리고 어, 헌칭 그게 하나님 옷 뱅게츠 알츠 긴 헌칭 예수싱 욱 타닝 선섯 답을 암테 발크승 암테 발간 гэж хэлсэн байна. Тэгээд э, би энэ үг сонсоод тэгээд та нарын та нарыг хараад а энэ Есүсийн үг таньдаг хон хонд энд байна гэж бодогдож байна. Та нарын ерөн Есүсийн үг сонсоод эндэрсэн. Бас сонсохоор ирсэн. Тийм ээ. Дэлхий дээр Есүсийн үг тунаглагдаж байгаа. Харин энэ үнийг сонсоод энд чухалсан хүн нь одоо та нар байна. Тийм. Отхондоо. Харин үнийг сонсоод бас энэ үгийн дагуу дагаах хэрэгтэй. Амтрах хэрэгтэй. Тийм. Тэгвэл Есүс Есүсийн дагуу дагуу ам явбал амтрвал Есүс <coughs> бидэнд тарсан ам үгэн Тэгээд Есүс өөрөө хоньны үүд гэсэн Энэ ямар утгатай гэвэл бид Есүсээр дамжуулаад явах хэрэгтэй. Тийм. Есүсээр дамжуулаад явбал тэнд бинд э, <coughs> эм гэдэг тийм бэлчээр байгаа. Бас гоё юм бэ. Харин өөр газар руу даваад явбал тийм хулгайч те баригдах, баригдах хүү эсвэл дээрэмжтэй баригдах хүү тийм аяр байна. Бас бид Есүсийн үг сонсоход зүгээр Есүс шууд гарч ирээд бидэндээ хэвдэг биш. Тийм. Энэ минесийг тийм бадрэ эсвэл өөрөө мишнери дэстер энэ Есүсийн дамжуулж өгдөг. Хэрв би Есүсийг танарт дамжуулж өгөхгүй бол намайг дагах хэрэггүй. Тийм. Би танд би бас хон байна. Есүсийн хон, Есүсийн дагаан явж байгаа. Тэгээд Есүсийг хүлэн аваад танарт дамжуулж өгөхөр хичээж байна. Тийм учраас та нарын та нарын жинхэнэ хон хон чинь гэвэл Есүс байна. Есүсийг үг сонсоод үнийг дагахын тулд та нар бас хичээх хэрэгтэй. Харин зөвхөн бид Есүсийн дагуулжгээр болох уу, амт болох уу гэж бодож болохгүй. Бид үүрэг байна. Араа энд ирээгүй хончид хонд тийм Есүсийг дамжуулж өгөх хэрэгтэй. 예수스인 우주스인 들을 위스 тэдэнд дамжуулж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэд бас Есүсийн үг сонсоод Есүсийг Есүсийн сэнгэрс хараад энэ чухалтан. Тэгэхээр эргэн санацгай бид Есүсийн үг сонсоод үнийг дагуу амьдрч байна. Тэгээд өөр хүмүүст бас ийм явсингүй дамжуулж өгч үзсэн үү? бид 내신다고 야벌 팀 암테 발흠스 발스등 암테 돌른 인드 도트юм байхгүй Тэмцээс юуныг өөр хүнд дамжуулж өгөөл тэр бас амьд бүлэн мөнхийн амьд бүлэн Илгээж түрүү түрүү батцгаа би Есүсийн үг яаж хүлээн аваад амьдрч байна. Тэгээд үүрхэнд яаж юуныг дамжуулж хүч байна.